мојата кариера заврши. Ова е најлошото нешто што може да му се случи некому некогаш. Ајде, Кајли, некој сигурно ќе најде начин да го поправи ова. Но вечерва треба да се појавам во вие тоа го баравте. Не значи дека не можеш да пееш ако изгледаш малку постара. <laughs> Точно така. Да се појавам на национална телевизија ваква. Сигурно изгледам како 40 годишна. Морам да одам. Не, ќе се погрижиме за тебе. Ќе бидеш добра. Но сакам да останеш. Пријателка си ми. Не смеш да ме оставиш ваква. Get the camera! Oh, yeah, yeah. oh, So, what do you see? Oh, you gotta check this out. I've got an awesome shot. There's nothing there. She's gone.